вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці калі гаворыш пра паэзію заўсёды адчуваеш як з мітульгі штодзённасці ты перайшоў да важнага там ты коўзаўся ў клопатах быту ці ў інтрыгах палітыкі сапраўдны сэнс якіх так і не раскрыўся і будзе даступны толькі тут гаворачы пра паэзію ты гаворыш пра вечнае ты тут дысанансам гучаць пустыя і лішнія словы і ты стараешся падбіраць такія, што прагучаць сэнсоўна і дарэчы. Зрэшты, не падбіраеш яны самі падбіраюцца праз цябе, калі гаворыш пра вечнае і важнае. пытанне грошы славы сверб мана гара за час завабіць імі сэрца памучае а потым насмяецца не здраджвае радзіма нам адна так у рацэ сплывае хлуд сухі цяжкія бёрны і ашмотце пены і толькі адбіваюцца нязменна у хуткабежнай плыні берагі на ёсць павярхоўнае ўяўленне нібы паэзія гэта аздоба жыцця рыфмаваныя гульні дэкаратыўная кветень васілёк у жытнёвым полі так здаецца на першы погляд адсюль уражанне пра неабавязковасць і бескарыснасць паэзіі насамрэч паэзія і ёсць само жыццё стыхія незразумелая і неўтаймоўная радасная і страшная людзі што так захоплена складаюць якое-небудзь бурымэ на першы погляд гуляюцца нібы дзеці калі ж прыгледзяцца і прыслухацца стане ясна што іх захапленне па сутнасці тое самае што зачараванасць агнём або плынню ракі або зяннем зорак у калі мы разважаем колькі людзей выйдзе на плошчу і як будзе паводзіць сябе спецназ мы наперад ніколі не ведаем адказу колькі і як калі ж мы пачынаем гаварыць пра паэзію здаецца што мы ведаем усё у адрозненне ад іншых народаў беларусы народжаныя паэзіяй і што б яны самі пра яе не думалі яны ў гэтай стыхіі жывуць Лёгіка звычайнага прагматызму, якая безадмоўна спрацоўвае ў суседніх народаў, у нас прападае мы востра адчуваем что наша родная мова будучыня нацыі і незалежнасць дзяржавы ўвесь час знаходзяцца под пагрозай бо мы не існуем паводле законаў юрыспрудэнцыі якія нібыта ад таких пагрозаў забяспечваюць а жывем у стыхіі паэзіі нават калі гэтага не ўсведамляем як трапна заўважыў адзін беларускі філёзаф у беларускай палітыцы зашмат паэзіі у для нармальнага развіцця гэта вялікая перашкода. Да таго ж сапраўдны паэт ніколі не бывае шчаслівым. Цяжка знайсці нейкі іншы народ, які б гэтаксама як мы існаваў не ў рэальным свеце, а ў стыхіі паэзіі, уласнага ўяўлення пра сябе выходзіш на вуліцы і ніякіх асаблівых беларусаў не бачыш чым тут не вароніш ці якая самара ажно статыстычнае пытанне нязменна даводзяць што ўсе гэтыя людзі беларусы і родная мова ў іх беларуская каб зразумець гэты парадокс трэба пераключыцца з законаў простая лёгікі на законы паэзіі і зазірнуць у перадгісторыю у 100 Англіі і 200 Францыі ніякай сваёю сілай не зробяць з мяне эмігранта. А наша жыццё зрабіла. Паўсюль ідучы па мінску бачу сцяну глухую, бо нездалёку не зблізку таго, што хачу, не чую. Прайду праз усе райкомы, аптэкі, заводы, кавярні, кнігарні і гастраномы, міліцыю і казармы, праз кожную плошчу, завулак, кватэры, з якіх не пратураць, дзе ж роднаму слову прытулак, Няўжо толькі ў літаратуры. Беларускім паэтам, якія нарадзіліся ў двадцатым стагоддзі, у пару было падумаць, што ўсё навокал толькі выдумка тваёй галавы. Бо ўсё, што адбывалася з імі і вакол іх было ўпершыню. Дзве сусветныя вайны, камунізм, палёты ў космас, Чарнобыль, Інтэрнэт, глябальнае пацяпленне, А яшчэ сама беларуская паэзія як з'ява літаратуры а яшчэ сама Беларусь як краіна і нацыя. Усё было прэцэдэнтам, усё тварылася на іхных вачах і імі самімі Сама Беларусь, назва, якой гэты край і народ прыпячатаў віленскі адвакат Францішак Багушевіч, існавала галоўным чынам у іхных вершах, амаль не праяўляючыся ў рэальнасці северо-западнага края савецкай і постсавецкай рэспублікі, больш падобных да расійскай правінцыі з заходнім акцэнтам. 200 гадоў русіфікацыі зрабілі сваю справу беларуская паэзія як з'ява упершыню сышоўшы са старонак віленскай нашай нівы мысліла сябе грамадою песняроў на ўзор сярэднявечных бардаў і менестстрэляў і на тле еўрапейскай паэзіі выглядала пэўным расплодзішчам коканам з якога калісьці вылузаюцца прыгажэнныя матылі з тых часоў кожны беларускі паэт міжволі пачуваўся клонам Багушевіча і пісаў сваю Беларусь з чыстага ліста. Місія чараўніка і валадара цэлага краю і народу хвалявала сэрца кожнага, хто ўзяўся зарыфмаваць пару беларускіх словаў. Кожны такі пачуваўся пачынальнікам, адраджэнцам і прарокам. Пры гэтым рэальная ўлада і рэальны народ рэальная беларусі больш нагадвалі штосьці безнацыянальнае пераходнае ніякае і ад таго якраз нереальнае у параўнанні з іншымі краінамі дзе ўсё як мае быць тут перагорнуты свет нібы і насамрэч усё адбываецца толькі ў тваёй галаве у паэтаў птушкай сляпою сядае на руки, ведае вочы заплюшчу і буду мроюць аб дрэве самотным маўклівым. Ведае, буду сыходзіць пакутна ў пекла, дзе гукі жалейкі сэрца ўначы раздзіраюць. Ведае словы складуцца і поўня залямантуе заплача успаміны пра неба. Вучыць самотныя зоркі мусяць гарэць безразважна і падаць бясконца. Вера паэтаў кахання. першыя беларускія паэты прарокі з'явіліся на пачатку два стагоддзя цётка алаіза пашкевич янка купала якуб колас алесь гарун максім богданович пасля быў міжваенны перыяд калі беларусь аказалася расколатай на дзве часткі на віленскую польскую і менскую камуністычную і там і там зялі свае зоркі першыя велічыні. У вільні Масім танк Наталля Арсеннева, Уладзімир Жылка, у Менску Уладзімир Дубоўка, Язэп пушча, аркаць куляшоў, перад другой сусветнай вайной у савецкай беларусі паэты былі вынішчаныя фізычна за адну толькі ноч 29 кастрычніка 1937 году ва ўнутраным двары менскай турмы нквд было расстраляна 20 паэтаў гэта рэкорд бо звычайна расстрэльвалі по 23 усяго колькасць паэтаў за часы сталінізму была зведзеная ад некалькіх соцень да некалькіх у паэзіяй пакліканая да жыцця краіна і нацыя намагалася праз паэзію ж залагодзіць стыхію, але тая была неміласэрнай. Вось чаму ў двадцатым стагоддзі ні ў якой галіне чалавечай дзейнасці у нас беларусаў не гінула столькі адмыслоўцаў, як у паэзіі. Вы слухаеце радыёвабода у новай серыі перадач вострая брама мы гаворым пра унікальны час, які перажывае сёння беларуская паэзія і беларуская нацыя. Аднак нараджаліся новыя І пры першых намёках на канец сталінізму ў літаратуру вступіла мноства паэтаў, якіх мы называем філялагічным пакаленнем. Уладзімир Караткевіч, Нл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Рыгор Парадулін, Геннадзь Бураўкін. Сёння гэта старэйшыны пакаленне, якое, на жаль, адыходзіць, але якое паспела напоўніцу адчуць гэты дзіўны эфект, нібы ўсё у тваёй галаве. Не сакрэт, што пасля тых сталінскіх расстрэлаў беларуская паэзія стаілася і служыла не толькі Богу і музе, але і д'яблу у абліччы партыі Леніна камунізму. Апошні шчодра адорваў паэтаў, а гэта ў сваю чаргу выклікала шырокі прыток графаманаў. Для параўнання сённяшні час здзіўляе амаль поўнай адсутнасцю карыслівых рыфмаплётаў сярод тых, хто выходзіць на сцэну з вершамі па-беларуску няма сацыяльныя базы, а хваліць д'ябла за так без сэнсу. Прычым на чале рашучых нонканфармістаў стаяць тыя прадстаўнікі філялагічнага пакалення, жывыя клясыкі, што за савецкім часам былі найбольш абласканыя ўладай. Геннадзь Бураўкін быў кіраўніком радыё і тэлебачання і паслом у Аан Нил Гілевіч узначальваў саюз пісьменнікаў, Сергей законнікаў кіраваў сектарам у ЦК КПБ. Сёння яны ў глухой апазіцыі. Іх, як і народнага паэта Беларусі Рэгора Барадуліна, забаронена друкаваць у дзяржаўных выданнях, іх не паказвае тэлебачанне з іх кпіць афіцыйная прапаганда, ім не даюць сустракацца з чытачамі. ніякіх пасад і не маем ніякіх званняў. Але якраз у гэтым усе, хто ведае нас і не ведае, бачыць нашу пасаду і разумеюць наш чын. Мы не такія, мы іншыя, але мы апынуліся тут, і тутэйшае наваколле пераконвае нас няспынна, што мы гэтакія, як усе. Мы робім не тое, што хочам і можам, а тое, што нам прапануюць, а тое, што хочам і можам, хаваем на потым, нібы ў труне ў сабе і адмаўляючая рэчаіснасць, што не дае нам спраўдзіцца, гэтак згаджаемся з ёй. Я ніколі не каюся ў тым, чаго не рабіў, але каюся ў тым, што рабіў. Нам прысвячаюць свае высновы волаты думкі. Сумус не сімус. Мы ёсць, каб не быць. Беларуская паэзія перажывае ўздым. І гэтаксама як паэзія зусім не аздоба жыцця, так і ўздым гэты не сведчыць пра які-небудзь культурны росквіт ці пабудову зямнога раю, хутчэй наадварот паэты нават у самых светлых і радасных сваіх вершах гэта плачкі што ў словах радасці хаваюць свае галашэнні але варта ўчытацца і заўсёды адчуеш зарыфмаваную гульнёй бяздоння роспачы незразумелай і неўтаймоўнай Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне баракуе паветра на тое, каб зайсціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі, але не істотна гэта, але, але, але не істотна калі ў дзень я скошаным полем іду мне не хапае асфальту каб пабачыць як варыцца паветра калі я гляджу на воблакі мне бракуе вострых суворых формаў каб адарвацца ад сваіх думак калі я стаю пры дрэве дык чакаю колькіх кропляў дажджу бо мне сумна в адзіноце але не істотна гэта але але але не істотна а калі я адчуваю пальцы ветру на скуры мне не хапае пачуцця гумару каб барэю прамовіць энцыкліку калі я хапаю солнце за валасы мне бракуе хуткасці ў думках каб заплесці салярныя тэксты калі я заходжу ў ваду пры украснага возера дык не плаваю доўга бо зацягваць нешта не мае сэнсу але не істотна гэта але але але не істотна у Калі я сажуся за стол, мне не хапае ў партасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, мне бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубох трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, дык гляджу яму вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта, але, але, але не істотна. сапраўды зусім не істотна праз каго якім чынам і на якую тэму прамовіць стыхія паэзія радасць знойдзецца ў смутку а роспач у лірычным замілаванні высокай поўняй але нязменна прыцягальнай застаецца стыхія варта патрапіць сёння на вечарыну дзе чытаюць вершы маладыя паэты там у зале ніколі не будзе пуста. На ўзроўні асобаў варта паслухаць новыя творы метраў бураўкіна або някляева і вам абавязкова падасца быццам гады ім не дадаюцца, а адымаюцца. Са з'яўленнем інтэрнэту масавае прыцягненне паэзіі па-беларуску толькі павялічылася. Пра паэзію гавораць на форумах і ў дзённіках. Вось нехта выставіў старадаўняе фота прыгожай кабеты і сцвярджае, што на здымку цётка Алаіза Пашкевіч. Пачынаецца абмеркаванне, яна ці не яна Дастаюцца іншыя здымкі цёткі, параўноўваюцца адлегласці ад брыва да вуха і гарбінкі на носе. Але паказальнае саможаданне ўсім гэтым займацца, бо ўсе ведаюць, якая нецікавая і грубая цётка ў інтэрпрэтацыі школьнай праграмы, а так хочацца пабачыць яе іншай, прыгожай і прывабнай і не цёткай ніякай, а высакароднай алаізай Пашкевіч. Хочацца, каб абудзілася цікавасць і каб пасля гэтага зусім па-іншаму перачытаць яе творы. А вось маладыя паэты прыехалі ў вільню. Яны пераможцы паэтычнага конкурсу. Іх 20 і ім па 20 пасля перадачы пра іх на тэлевізіі у літоўцаў чарговы культурны шок якія дзеці якая энергетыка якая шчырасць у іх літоўцаў нічога такога няма кожны прабіваецца сам незалежна ад узросту кожны сам па сабе самой з'явы такого літаратурнага адзінства што між старымі што між малымі няма у адрозненне ад іншых еўрапейскіх літаратур беларуская паэзія все яшчэ разам грамадою яна ўсё яшчэ клоны багушевіча і ўсё яшчэ у сваёй галаве але разам з тым на зломе стагоддзяў адбылася і вельмі істотная змена у паэзія выраклася ідэалагічнага канфармізму старога яшчэ не ведае канфармізму новага эканамічнага яе больш прыгнятае чым падтрымлівае дзяржава і гэта дзіўны час і дзіўны стан якога ніколі не было і больш ніколі не будзе у уздым сучаснай паэзіі сапраўды не сведчыць пра культурны росквіт, хутчэй пра роспач гэта вечная роспач немаўляці што прыходзіць на свет роспач першая закаханасці роспач парадзіхі і роспач таго хто гэты свет пакідае паэзія гэта і ёсць роспач жыцця што хаваецца за знешнімі адзежамі упэўненасці альбо абыякавасці рэалістычнага а насамрэч заўжды павярхоўнага погляду на свет у не скажу, што паэзія гэта выхад за рамкі пазнання, выйсці за якія папросту не дадзена, але паэзія гэта прыход з пазатых рамак. І ўсё, што мы ведаем большага за нашыя веды, мы ведаем з паэзіі. Якраз гэтыя веды і будуць тэмай новая серыі перадач вострая брама. У вострай браме пойдзе гаворка пра адзіны феномен у гісторыі беларускай паэзіі, які можна супаставіць з феноменам самога яе нараджэння. Я маю на ўвазе паэзію тутэйшых, з якой 20 гадоў таму ўся наша літаратура пачала свой новы ўзроставы адлік пачаткі індывідуалізму і канец тых падзелаў, якія былі народжаныя ў паэзіі таталітарным ладам, напрыклад, пра так званую жаночую паэзію, што як асобны від літаратуры нарадзілася ў пасляваенны перыяд і існавала толькі ў нас. Пра падзел паэтаў на эстэтычна цёплых і холодных, пра розныя віды паэтычныя правакацыі пра паэтаў, якія наўпрост прынялі тэзу аб вяршэнстве паэзіі над жыццём і літаральна аддалі свае жыцці гэтай касмічнай стыхіі. Галоўнае ж месца ў вострай браме будуць займаць першакрыніцы. Вершы, найлепшыя ўзоры сучасная беларуская паэзіі без увагі на ўзрост і зямныя заслугі, а часам нават і на імёны аўтараў бо у параўнанні са стыхіяй паэзіі гэта ўсё і сапраўды неістотна. Thank you.